Gucci, Valentino, Bulgari. Guava, Alba, Perro, un Pagani. Los hijos de mis hijos mueren millonari. Del legado los matel y los paris. Antes de los 23 una roleta me compré y la casa me hice la saldé. La tarima es como un toto, yo la rompo. Ya yo me la di, no me la di. Adentro o afuera, PR, yo lo pongo a tocar el fondo. Baila un baby. A la que tú le das like, yo la desmonto. somos anti el club, y nunca me mezclo, no. Aquí no somos del montón. ay, cero disfraz, cabrón. Que esto no es un comic con. Dime, Braulio, más focón. Voy a sacarle provecho al don pa' la vieja y los míos todo. Es que tú te crees que a mí me importa que opinen ustedes. Si ya yo me la di hace rato. Hagan un fake y a el día siempre al plato. Yo la quiqueo y si a veces ni trato. es la movie es sí, Papeo, Ferragamo y Bulgaria, yeah. Carro Alemanio, frenamos heavy de estoy. ti, que la baby los party, mi loco Yugari, que cabrón estamos en rally, sí. Cabrón estamos en rally la movida, Uzi, papeo, Ferragamo y Bulgaria, yeah. Carro Alemanio, frenamos heavy de estoy. ti, que la baby los party, mi loco Yugari, que cabrón estamos en rally, sí. Cabrón estamos en rally la movida, yo me la di, no me la da. Entro fuera de PR, yo lo pongo a tocar fondo. Si ya tu jefe me la dio Tú no le ves la cara, cabrón, él perdió lo que invirtió Mira con ojos de admiración Cuánto daría por tener un hijo puta que rompa en cada canción No se falla un chanteo, Haciendo una biblia para estos ateos Se pegan y ni los veo, para la disco entrale el vaqueo noche ni se meneo, como Duque estoy que goteo. encima antes que muera o que me coja los feos no, Tengo gente que mata por mí hay para. No no, ya yo me la di, no me la den. Los palos son africanos y de puta vienen del Congo. y a tu puta cuando quiero la desmonto. Estamos en el 2023, cabrón. De 7 días a la semana, 4 son en avión. Los otros 3 son desde muy haciendo chao sin mover un pie como en el Desde los 17 se lo que es dinero y pauta. La puta no te deja que el santo te la incauta. Mojando a estas mujeres con canciones, inyectando diablos pa' que te cabrón en el alma. Ya yo me la di, no me la ¿Pa' qué carajo Mira el precio si me gusta yo la compro? la tarima como todo yo la rompo. son africanos y puta vienen del Congo.